Shumë mirë, mirë. Mirë dhe shumë mirë. Jo, shumë mirë, okay, thashë mos do të përshkruash, thashë. Shumë mirë. Mirë, në përgjithësi, shumë mirë se është e premte. E shtunë, e diel. Po. Okej. Ëm, po sot është e premte dhe muzikën e zgjidhni ju mhm. në Club FM 104, mjafton të dërgoni një mesazh në 069 20 70 222 me muzikën që doni të dëgjoni, e muzikë të mirë ka plot, kështu që ne sot jemi gati. Altini e ka mprehur shpatën mm. dhe një herë operë për uh... oh jam një brez tjetër operë çfarë një herë operë hë pra Unë e kam kapur nga bishti, po thashë mos edhe ti kishe ndonjë jehonë të kësaj. Po, lër, është një nga këto. Ah, okay. Me xhaxhin Enver. Jo, nuk oh. e di. Po thashë se, thashë se, ok, ndoshta do të thotë, uh, Jeri, shkon kështu. O për patën. Ti mendon që i këndonin, këtë që e kanë serioz Lori. Po pra, po Frana do të çon. Koka si e patës Lori. Të talleshe. O për patën. Si s'u vlen ashtu për shokun e Enverit. Ai thuaj, ja kam patallën ti, e ke e ke dy herë këndon për këtë. Po, ai do. Ti e gjithë familja jote po. me radhë. Jo, e nesër, ja, familja nuk tash, vetëm. Ja, fare. Andej nga. Tani do na thuash si vazhdon. Jo, nuk e them. Nuk e them. Ta kërkoni, ta gjeni. Sepse kjo është edhe ajo gjëja tjetër, por shumë. Shiko, juve nuk jeni aq të vegjël. Jo. Po s'keni, po keni qenë të vegjël atëherë dhe s'e keni idenë asnjë gjë në kuptimin e mm. Jo të kësaj kënge pak. Ne, jo të kësaj kënge. Po që Nëse, okay, më shumë herë. Mm, mm, mm. Se po mendoja, ka ka një ka një debat tani në lidhje me këtë. Mm. Edukimin me në lidhje me të shkuarën, Çfarë dim dhe çfarë nuk dim, ca gjëra duhet t'i dim sigurisht sepse normal. Po. Se është e kaluara e po. vendit Po shikoja një e, filmin e, e Michael Moore. Po. Nuk e di nëse e ke parasysh Michael Moore. Ajo këtë Where to Invade. Uh, jo, filmi që është uh, i 2015-s dhe quhet mm. Where to Invade Next. Jo, s'e kam. Uh, kë të pushtojmë uh, Të radhës, të radhës, po, mm. po, cili duhet të jetë pushtimi ynë i radhës. Mm. Michael Moore në këtë është ka Tani ky bën edhe dokumentare, dokufilm. Ky është doku, është doku. Është dokufilm. Është dokufilm, por është ka një një linjë shumë të fortë humori nëpër të. Ëh. Mm Çfarë ka bërë ai? Ka zgjedhur ë uh, disa vende të Europës, tam, si Italia, si Franca, si Portugalia, Gjermania, mm. si Sllovenia që nuk është aq larg që këtu. Ëh. Mm. Um, Norvegjia, Finlanda, gjithashtu dhe ka zgjedhur disa aspekte të jetës në këto vende dhe për secilën nga këto, a mund ta ulësh pak ti muzikën këtu? Për secilën nga këto vendet. Mhm. Mm Ëm um, Ai ka bërë krahasimin me mënyrën se si jetojnë në Amerikë. Për shembull në Itali, mm. tregonte që ata merrin pushime, pushime, pushime dhe i kishin të përvitshme dhe nëse ti nuk i merr një vit pushimet e tua, pushimet akumulohen dhe nuk i humbet kurrë. Dhe njëri nga burrat, po, njëri nga burrat që kishte kishte mm. atje, ai kishte akumuluar 80 ditë pushime, sepse s'i kishte marrë në vite. Mm -hmm. Edhe vetëm qahej sepse thoshte tani s'i marr dot sepse gruaja duhet punojë. Ajo s'ka pushime ku, ku të iki unë vetëm. Mm -hmm. Domethënë kjo ishte problemi aty, megjithëse unë mund t'i jap ca opsione, por mm -hmm. po them. Ëh. Mm -hmm. Që ishte domethënë në krahasim me me çoftë këtu tek ne. Nuk me ata kanë shumë pushime. Pastaj në në Francë fliste për shkolla, për për ushqimin në shkolla. Mm -hmm. Ku mblidheshin? Edhe një komision me prindër, me njerëz të bashkisë, me uh, me uh, këta kuzhinierët e shkollës, me shefin e shkollës. Edhe dhe bënin gjithë menynë e, e një muaji se çfarë mm -hmm. do të mhm. hanin studentët dhe ato që hanin studentët ishin fantastike. Domethënë në përbërjen e, zarzavatet, mm -hmm. në mhm. po nutrientët, në mishrat, në gjërat, domethënë gjithçka e freskët dhe bënin një menu fantastike për me me tre korse, domethënë Uh, e shëndetshme, jo jo patate të skuqura, edhe gjëra të skuqura, edhe mm -hmm. edhe Jo ushqim që të dëmton. Ushqim shumë i keq. Tamam. Siç mund të mund të përdoret vazhdimisht për fëmijë. Apo patatina apo këto gjërat e tjera domethënë të mhm. të mbyllura e të Nëse. Ëh, uh, kështu që po është fantastik dhe kur vjen tek Gjermania, ëh, uh, kishte ca gjëra shumë interesante. Në lidhje me edukimin e gjermanëve, mm. të brezit të ri gjerman, në lidhje me Holokaustin, me sa ka ndodhur atje. Dhe tregonte se si për shembull në në bankat e shkollës kur këta fëmijët ishin ndoshta 10 vjeç, 9 apo 10 vjeç këta të shkollës fillore ku kishte shkuar ky, kishin ardhur, tregonin fëmijët edhe dëshmitarë, domethënë të mbijetuar të mm. kampeve të përqendrimit, mm -hmm. holokaustit, në mënyrë që fëmijët gjermanë, 10 vjeçarët e sotëm gjermanë të takojnë mm -hmm. hebrenj tashmë mm -hmm. pleq që u tregojnë se si kur ishin fëmijë Edhe u tregonin me imtësi, mm. pa e holluar historinë ashtu siç është, mm -hmm. historinë e Gjermanisë. Ëh, uh, që ata ta dinin që Gjermania nuk ishte vetëm si shprehej Michael Moore e Beethovenit dhe e po themi këtyre legjendave mm. të mëdha. Por ishte edhe Gjermania e kampeve të përqendrimit, Gjermania e pjesa e Holokaustit. Po. Mm. Dhe në këtë mënyrë thoshte uh, brezat janë të ndërgjegjshëm. Dhe pastaj tregonte një djalë që ishte nga po themi fizionomia, dukej nuk ishte gjerman. Mm -hmm. Ishte i ardhur në Gjermani, por ishte sapo ishte bërë gjerman. Siç tregonte ai vetë thoshte tani jam mhm. gjerman. Mm -hmm. ë uh, kam kaq kohë që jam kam marrë uh, qytetarinë edhe kombësinë gjermane mm -hmm. dhe tani dhe unë thoshte ai ndihem përgjegjës në një farë mënyre për atë si gjerman sepse unë jam gjerman njësoj si gjithë gjermanët mm -hmm. edhe edhe domethënë bashkë me bashkë me ë uh, krenarinë gjermane që ai kishte fituar kishte dashur që të mbante edhe edhe përgjegjësinë po themi mm -hmm. gjermane që ata e kanë Shumë e bukur. Prandaj është e rëndësishme që ata, pse nuk e di se pse e bëjnë ata. Pa do flasim për këtë gjë. Është shumë mirë po. Kaq u vranë, kaq u pushkatuan, kaq u shkatërruan, kaq u kaq u dënuan, kaq u dhunuan. Edhe këto i bëmë ne, i thonë ata u thonë brezave, dhe ju duhet ta dini këtë sepse do t'ju shërbejë, do Ata duan të sigurojnë që gabimet e së shkuarës nuk përsëriten në të ardhmen. Kjo është ideja. Po mua më duket se këtu tek ne ndodh diçka tjetër, pavarësisht se ti e tregon historinë, por gjithsecili ka historinë e vet. Dhe asnjëherë nuk dihet historia reale, ëh. Gjithsecili mundohet ta rregullojë, të heqë një pjesë këtu, një pjesë atje. Po, prapë dielli nuk mbulohet me shosh, do. Në përgjithësi e dimë se çfarë ishte. Mirë, përgjithësisht. Jo, po. Po sigurisht. Në vija shumë të trasha. Se nuk mund na dalë ndonjë hyner për shkakun se na e bëj po themi djallin mbret apo Nuk shkojnë në ekstreme. Ata që pushkatonin jo. njerëz, ata që vrisin, ata që vrasin. Por jashtë janë disa pjesë që po. ndoshta dhe ata kanë qenë pjesëmarrës në diçka dhe nuk e tregojnë. Ai i keqi te Vdekja e Kalit i keq mbetet. Normal. Këta që kanë shkatërruar po jetën e njerëzve. Po historia bëri si dëshdeshi ai apo? Ne. Kanë folur edhe viktimat deri. Dëgjoji viktimat, mendoj unë, dëgjoji viktimat, edhe është është më thjesht ashtu. Heathens, më i dashur. Kush nuk janë viktima? Këta që u futën në politikë, këta që e kemë rësysh, që ishin dhe që janë, që do të jenë, e di. Që po them këtë. Po ti mos u mërzit. 21 Pilots tani në klubin e mëngjesit është e premte, miq të dashur muzikën e zgjidhni ju kjo është Heathens. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e nuk e di Ieri, nëse mund ta bëjmë motin sot me të drejtën. Tani që ma the. Mm. Po do ta provoj. Okej. Okay. Je gati ti? Patjetër. Për frymëzimin e ditës sot me? Mhm. Mm Okej. Okay. Ieri meqenëse na tregon se çfarë shprehje ke zgjedhur dhe ti. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Platoni dhe është kjo. Miqtë kanë të gjitha gjërat e përbashkëta. Është e shkurtër, e bukur, domethënëse. Është sa bukur. Ah, vërtet. Po. E di jo po, vetëm doli nga shpirti. Sa e bukur. Okej, mirë, faleminderit uh, Ieri. Edhe një herë tjetër për të gjithë ju që s'e dëgjuat nga thellësia e viteve Platoni thotë. Miqtë kanë të gjitha gjërat e përbashkëta. Okej. Okay. Faleminderit Ieri Po mirë, miqtë mos të jenë edhe identik njësoj, domethënë Të gjitha të gjitha të përbashkëta në mënyrën Në mënyrën se si mendojnë, në mm. mënyrën që i bashkon me njëri-tjetrin Po mirë, se po pak ndryshe nga miku, nuk është se po, prishesh, apo jo Ok, ti nuk mund të mendosh një, njëqind për qind njësoj si tjetri jo, Por po, që ka gjëra që ju lidhin me njëri-tjetrin Patjetër Ok, shumë mirë. Faleminderit. Të lutem. Ë, uh, koha sot e mirë, miq të dashur. Fantastike. Jo, pa tallje. Mm -hmm. Është diell gjithë ditën, shumë e thjeshtë, kaq. Uh, temperatura më e lartë sot shkon në 18 në orën 2 arrihet kjo. Mhm. Mm Qëndron 18 deri rreth orës 4 dhe pastaj fillon një zbritje lehtë e graduale siç e do. Në mbrëmje në per, kur të perëndoj dielli, tam, do të jetë 13 temperatura, mm -hmm. 13 gradë Celsius. Pastaj nesër, ë uh, më e larta 19, gjithashtu, kohë me mm -hmm. diell nesër. Yes. Mund bëni plane të mira, po. Dhe e diela ka diell dhe vranësira, e njëjta temperaturë. Kështu që kohë mirë, pastaj e hëna e marta prapë kohë mirë. Mm -hmm. Kemi hyrë në një, po themi, kohë të mirë. Kohë të mirë, po. Okej. Okay. Vetëm vetëm Super. e diela mund të ketë ca ca vranësira, por jo ndonjë gjë. Temperaturat janë prapë të larta. Madje të hënën temperatura shkon 22 gradë. Oh. Po. Sepse është më e larta 18 sot, mm -hmm. 19 nesër dhe pasnesër gjatë fundjavës dhe mbërrin në 22 gradë të hënën të martën. Super. Okej. Okay. Këtu jemi bashkë, klubi i mëngjesit, të lutem, ain't no sunshine nga Bill Withers. Është kërkesë muzikore, miq të dashur sot në klubin e mëngjesit, ju e zgjidhni muzikën në 069 27 12 22. Thank you. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1861, Italia fiton pavarësinë. Në vitin 1901, U shfaqën në Bernheim Gallery në Paris pikturat e Vincent van Gogh. Në vitin 1917, u zhvillua turneu i parë i bowling për femra në Shën Louis në Amerikë. Pothuajse 100 gra morën pjesë në këtë veprimtari. Në vitin 1941, Galeria Kombëtare e Artit u hap zyrtarisht nga presidenti amerikan Franklin Roosevelt në Washington DC. Në vitin 1948, U nënshkrua nga Britania, Franca dhe vendet e Beneluksit Traktati i Brukselit, një aleancë pesëdhjetë vjeçare midis vendeve nënshkruese, i cili parashikonte bashkëpunim ushtarak në rast të ndonjë sulmi. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë, shkencëtarët në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley njoftuan se kishin krijuar një element të ri radioaktiv. Ata e quajtën atë kalifornium, që është i njohur edhe si elementi i nëntëdhjetë e tetë. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e një, erdhi në jetë aktori amerikan Kurt Russell. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë, një kryengritje e madhe filloi në Tibet kundër sundimit kinez, Dalai Lama u largua i maskuar drejt Indisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë, u hap në Gjenevë Konferenca e Dytë e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtën detare me pjesëmarrjen e tetëdhjetë shteteve. Ajo përfundoi më njëzet e gjashtë prill pas një marrëveshje. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë, Golda Meir u betua si kryeministre e katërt e Izraelit. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, njerëzit e bardhë të Afrikës Jugore miratuan reformat kushtetuese për t'u dhënë barazi ligjore zezakëve. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, një panel i ekspertëve mjekësorë arriti në përfundimin se marijuana kishte përfitime mjekësore për njerëzit që vuanin nga kanceri dhe AIDS. UB40, miq dashur. Kërkesë muzikore me Red Red Wine, sot mëngjes dikush qenka çuar mirë, bravo, të kam zili. Ora është 7.23, ai kërkon Red Red Wine. Okej, okay. do të jetë ditë e mbarë. Uh, mirëmëngjes gjithë mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit në valët e Club FM në 104, më lejoni t'ju them se ju e zgjidhni muzikën sot, jeni bashkë me Blendin, Jerin, Altinin dhe Lorin sot në mëngjes. Po, Olta është në një pushim shumë të merituar dhe ne kemi menduar ta zëvendësojmë sot Oltën me karrigen bosh, ja ku është miq të dashur për të gjithë karrigia bosh që zëvendëson Oltën sot në emision. Karrigen tënde bosh. Po, jo mendoj, mendoj që do të funksionojë. Mendoj se ka për të funksionuar shkëlqyer, shumë. Po është këmishën, se ç'është një me këmishën, okay. Mirë, jo, jo, nga tra me karrigen, jo, jo, këmishën tënde. Ha. Mm. Sa është kjo lojë? Është si më është këmishë e kuqe, është se si është. Ai nuk e di, ma ktheve lojën mbrapsht. Më fal, më fal, më fal. Jo, jo, e kam fjalën. Ma ktheve lojën mbrapsht, sepse më herët sot në emision kur e hapëm, po i vija në test nëse e dinin vjershën e vjetër të Komunizmit po, mm. mprehu shpatën për Dhe prap nuk na e thua. Jo, nuk jua them. Edhe asnjëri nga këto nuk e dinte se për çfarë u mpreh shpata. Ja mos ta vjen një mesazh. Jo jeni me fat në një farë mënyre që i keni shpëtuar asaj. Shpate. E ka më po. mund të bëj një pyetje, po, e ka me ndonjë shtet? Jo, jo. E ka me imperializmin amerikan me Shiko, jo. ne gjithmonë jemi mbrojtur. Se ai me shpatë luftonte po, s'pyeste. Nga imperializmi amerikan edhe europian. Rreziku anglo-amerikan ka qenë edhe vepër, por që është edhe sot domethënë. Po, patjetër. Sigurisht, gjithmonë Shqipëria nën kërcënim. Ëh. Uh, e gjitha këngën po duhet ta po dëgjoj. Jo, jo, po do ta dëgjosh ti? Ja nisi. Jo, jo, jo. Më ule, ule se nuk do të. Ka ule, ule, ishte pa dashje. Kështu që ka, domethënë ishte. Ashtu e kishte. E kishte fiksim. Ëm. Um, Kështu që ti ma ktheve lojën mbrapsht mua tani dhe më më bën mua Të njëjtën gjë, më flet për një këmishë të kuqe në një tekst këngë që unë s'kam idenë, çfarë është kjo? Këmishë, e më kështu këmishën e kuqe, ba ba, siç e këndon baba. E ka pasur Vikena Kamenica këtë libër. Oh. Ai ah. nuk është ai Vikena, kuptohet, është. E kuptoj, po ti nuk mund ta këndosh, nuk mund të kapësh ca nota për po ne. Po tash edhe u kompleksova. Mm, ja, më, provoj. Shiko Lori. Po ç'mund të bësh o zot, më mirë. Jo, jo, jo. Ha jepi. Nuk e di të betohem, nuk e di, të lutem. Okej, okay, mirë, okej, okay, dakor. Nuk e nuk e këndoj dot, jam të thënë. Dakor. Lori. Është kështu me këmish me. E gjeta. E gjeta? Bravo, shumë mirë. Ta them? Jo, mos e thuaj. Mirë. A je e lumtur? Jo. Si s'je e lumtur? Nuk jeni ndër fëmijët më të lumtur në botë? Po, po, patjetër. Diçka ndryshoi brenda kokës sime në këtë moment. Se ishin njerëzit më të lumtur në botë. Po nejse. Ehm, um, shikoj atje një profesor të Kam shkuar në Stanford University. Ishte një nga ato leksionet e hapura që hidhen në video që mund të mm. shikosh, e kishte të bënte me me të menduarit shpejt. Tam. Ëm ehm, um, ose me me të reaguarit shpejt, me të folurit shpejt, pa u menduar, pa ëh mm -hmm. um, ai bën në mënyrë instinktive. Në mënyrë instinktive. Dhe ai bënte për shembull bënte një lojë të vogël ku i ftonte këta njerëzit që ishin në sallë. Siç për shembull mund të të ftojë unë ty Jeri mm -hmm. apo edhe ty Altin. Po. Okej. Okay. Ëm, um, edhe edhe duhet të bësh këtë gjë. Duhet që të tregosh me gisht mm -hmm. objekte të ndryshme që shikon lart, poshtë, në tokë, domethënë mund të jetë dysheme, tavan, po themi lule. Mm -hmm. Por gjithçka ama ta thërrasësh me emrin e gabuar. Për shembull, qoftë se je duke drejtuar gishtin nga lapustila, të thuash tren. Ah, okay. Më kupton? Mm -hmm. Apo për mikrofonin të thuash Diçka që nuk është. Kapelja. Mund të thuash kufje për mikrofonin, mund të thuash dele. Jo atë që është. Jo atë që është. Ehm, um, e ta bësh këtë për shembull me 10 gjëra të ndryshme. Mm, dhe rezultati? Dhe rezultati është, çfarë mendon ti se se rezultati është? Për shembull, provoje. Provoje me 4-5 gjëra. Mace. Mm -hmm. Televizor. Këmbë. Mhm. Mm po, Fotografi. Mhm. Apo. Mhm. Ato rrotë. Mhm. Okej. Aha, tjetër. Tjetër. Mm, libër. Libër, po. Okej, okay, kështu që kur ishte letër e quajte libër, kur ishte kompjuter e quajte televizor. Pra gjithë ato. Kur ishte kur ishte pikturë, vajte tek ah, fotografia. Truri yt filloi të punojë. Edhe filloi të të japë një listë me gjëra të ngjashme. Një gjë që nuk duam që të ndodhë. Mhm. Duhet t'i thuash trurit, Ik. Ik. Kaq? Për momentin vetëm ik. Ë, uh, sepse nuk do ta përdor. Po provoje Altin, provoje ta bësh. Kapele te laptopi. Për po, radio gjithsesi. Radio te mikrofoni. Ëh. Mm -hmm. uh, gur te mouse-i. Po çimçakizë te tastiera. Mhm. Mm mhm. Mm Sa i turp shumë zot ai. Makinë të targa. Makinë të targa. Okej. Okay. Okay. Po prap ka prap një kështu. Ka një lidhje logjike me dizdjera. Sepse po, zgjera, sepse ai thoshte, profesori thoshte që që që në fillim kur ti e mëson lojën, mm -hmm. nga që ke trurin e zgjuar truri do që të ndihmojë. Truri fillon të bën një listë të gjërave. Ka njerëz për shembull që kanë gjëra që fillojnë me A. Ka mhm. njerëz që fillojnë të thonë vetëm domate, banane, kastravec dhe futen gjithmonë tek produkte, domethënë kështu, mm -hmm. po mhm. flas zarzavate, fruta, domethënë janë të njëtrajtshme. Mm -hmm. Ose ka ca njerëz që futen në paterna dhe janë të kundra, mikrofoni bëhet radio. Ë uh, targa bëhet makinë, po gjen diçka të ngjashme ashtu, mm -hmm. sepse është truri që po mundohet të të furnizojë me fjalë që ti të fitosh lojën. Loja është e rëndësishme. Interesante. Ajo që ai thotë është që ë uh, jo, do duhet të uh, duhet të stërvitemi që t'i ikim kësaj. Mm -hmm. Sepse kjo na pengon Mos kem asnjë në mend. Asnjë në mend. Kur ta shikoj një gjë ja fus kot, do ja fus kot dhe, dhe nëse stërvitesh, nuk është aq e lehtë. Nëse stërvitesh. Jo, e di pse e bëj pyetje, mm. se dhe në momentin që ti mëson këtë të kundërtën, atëherë prap truri uh, bën një lloj lidhje dhe ti fillon pikturës, për shembull i thua mace, po. kësaj i thua po. qen, ku e di un, lidhje të ndryshme që s'kan po, pra, lidhje. Po, pra, po, mbasi ti ndërgjegjësohesh për këto, mund të arrish pastaj në stad ku fillon edhe dalëngadalë t'i luftosh. Nuk është aq e lehtë. Mm -hmm. Është si një ë si ajo memoria muskulare, po ti duhet të veprosh kundra kësaj. Një ushtrim për shembull që bënin për të vepruar kundra kësaj është mm -hmm. ky. Mhm. Do e luani tani. Do e luash ti me Altinin. Shi sa e thjeshtë është. Okay. Ti do i japësh Altinit një dhuratë. Okej. Okay. Uh, Altini nuk e di se sa uh, imagjinare. Gjithmonë okay. një dhuratë imagjinare. Altini mm -hmm. do e mhm. marr dhuratën imagjinare, do e hap. Mm -hmm. E do thotë, "Wow, Lori, një Dhe Altini do na thotë se çfarë është. Okej. Okay. Okej, okay, ne nuk e dimë se çfarë. Dhe pastaj ti do t'i thuash, ti do t'i thuash, Altin të zgjodha këtë, thua sepse ti gjithmonë, e duhet të japësh një arsye se pse ti i dhe atë dhuratën që ti akoma nuk e di se çfarë çfarë do jetë. As ai s'e di deri në momentin që do ta hap. Mm -hmm. E ti mos e mendo se çfarë është. Prit një herë të ta sjellë ajo, se mund të jetë e madhe e jo, vogël. Po e mendoj. Okej, okay, dakord, atëherë jepi një dhuratë. Oh, ta dash. Ai ai thuaj exhaust atë çka. Altin. Po sot kam menduar se do të të bëj një dhuratë. Uf, faleminderit. Urdhra. Shpresoj të të pëlqejë. Ja një sekond ta shoh. Kujdes, hape, Altin na trego ç'është, pastaj Lori do të thotë se Wow, Lori, këtë, për këtë harddiskun kisha nevojë. në fakt, Altin, unë mendova që të të jepja pak butësi. Ndoshta ke kohë që nuk e ke provuar këtë ndjesi. Më fal, po, A aty rrotull. Çfarë është Lori? Na thuaj çfarë është? 18. Mos na bëj surprizë më, çfarë është? Është një mace. Një mace. Po jo, pra s'do mendoj mace. 18 vjeç. Si mace, a okay. 18 vjeç. Faleminderit Lori. Po thuaj një gjë tjetër, se ne sa po flisim për macën. Po si s'fute një krokodil Lori. Falemnderit do thoshe ti po që e po që që kur u ktheve nga detra ta ke vërsë që dash. Më fal Dendi. Na vin mesazhe të shkuara Oltës. Po faleminderit. Olta po. Olta ka shkuar, më dashur për qejf, ka shkuar për qejf, nuk ka nevojë për të shkuara. Po bën se si ta them tash këtë se është. Ora është 7 e 37 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Sot është e premte ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 ose mund vini në faqen tonë facebook pikë com fraksion klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Jeri. Hello. Kam këtë anagramën Jeri që po bëj gati. Që është shumë e gjatë. I pari apo e para që vjen me përgjigjen e saktë, i japim një orë nga Mish Tan tek Premium Watches. Okej, shumë mirë. Ti bëre kërkesë muzikore për sot? Jo, akoma. Po në fakt ka pas Çfarë bëre ti? Ka pasur kërkesa. S'ka vend as për ne domethënë. Po. E kuptova. Për momentin jo. Po mirë, ha, na trego pak çfarë do të dëgjojmë në vazhdim. Na përmend 2 3 4 nga këngët që do të dëgjojmë. Rock DJ nga Robbie Williams. Mm. Rob DJ Nga Robbie Williams, tjetër. A këto janë që kemi këtu? Po, Shape of You ishte. Mhm. Mm mm -hmm. Kaq më duket. Kaq deri tani. Mm. Okej, okay, mirë. Qenka bërë nami? Ço sa thëni? Tikni varën ne. S'bëjmë dot një kërkesë muzikore Jeri. Janë edhe dy kërkesa muzikore në Facebook. Po, janë edhe tre atje. Po, nuk i kemi ato. I pe. Let the sunshine. Po se ajo vë. U vu, po. A do të vë? Jo. Let the sunshine. Na na na na na na. Është e premte dhe duhen bërë plane për fundjavën. Kjo është çfarë njerëzit duhet të bëjnë. Sepse s'kam pasur kohë as ta mendoj, ne kemi pasur gjithë kjo situata. Mm -hmm. Kaq e ngarkuar politike, takoj njerëz që janë shumë të mirë që. Mhm. Mm që herët janë Tepër të ngarkuar Edhe me këto gazetat, edhe me këtë aktualitetin e ashtuquajtur politik të vendit tonë. Mm. Përditë me këto. E njëjta histori, po e dëgjoj që thuren e shthuren intriga nga më të ndryshmet, flitet për shumëkënd e në të tëra këndet e mundshme. Mm. Se si mund të flasësh për Shumëkënd. Ëm um, Pra e folur shumëkëndëshe për shumëkënd. Mm. Është çfarë do të them, edhe edhe edhe edhe tjerrje e pafund nëpër debate, në sallat, nuk e di sa ka pasur dje. Asnjë s'kam parë, po. Ka ai domethënë kanë qenë me radhë tek Topi tek Klani tek tek Newsi te ku di unë tani ku ka Ora, mm. të gjithë janë janë janë të gjithë kështu, është një e enjtja sidomos është një kështu një një gjellë e paparë, e kupton? Ë uh, politike se ke gjithë ditën në parlament atje dhe pastaj fillojnë uh, në darkë bombardim. Mund të jenë 40 veta duke folur njëkohësisht në kanale të ndryshme, e duke thënë Po nuk dëgjoj. Mm. Gjëra që të kenë rëndësi për jetën e njerëzve. Gjëra që kanë të bëjnë me, ku diun, me Mirushqyerjen me shkollimin e mirë, me rrugë më të mira, me transport publik më të mirë Çfarë u duhet njerëzve punë Paga më të mira, shëndetësi më të mirë Si mund të arrihen këto? Domethënë, po flas Sa energji shpenzojmë ne Në, mm. në media Për të folur për këto gjëra Ose për mënyrat se si ne mund ta përmirësojmë jetën tonë këtu në Shqipëri Si mund ta bëjmë pak më të mirë? Nuk po them shumë më të mirë, po të paktën pak më të mirë. Po, nga viti në vit. Se nuk mund të ndryshojë. Po, po si si mund ta bëjmë ne këtë kur jemi duke folur gjithë kohës se çfarë interesash ka Meta tek Rama për Bashën në çadër për Berishën reformën në drejtësi që ëm um, kupton? Domethënë kjo kjo është i gjithë uh, debati në, në zgjedhjet Kjo duam këtë qeveri teknike na ra ai Ky është i kapur, ai është me drogën, ai ka qenë komunist Të gjithë kanë qenë komunistë Në do dikush tjetër E tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë Kështu që edhe e gjitha është një Nuk e di, në vitin 2017 Po shpresoja do të kishim diçka më të mirë për të folur Si temë të paktën Gjërave që mund të bëjmë Diçka që na prek Për të ardhmen, po Në të përditshmen tonë Jo, kjo na prek, gjithsesi Po vetëm që s'është fare gjë e mirë Por Është mbingarkesë. E pastaj çohesh në mëngjes Mbasi ke ngrënë gjithë atë sulm kështu psikik gjatë darkës Nëse ia ke nënshtruar vetes se doje Po mësohet njeriu, edhe me atë E do i dënuari burgun e vet Se mësohet me atë, edhe është bërë kështu si, si drogë është, është bërë si drogë, Altin, është si po, drogë, po. ke nevojë të, të marrësh atë Atë erën e po, lagështirë. Mund të kesh kështu. A edhe kupton pastaj që ke 14 vjet që shikon atë surrat të shpifur që flet. E kupton dhe e ke urryer të 14 vjetët dhe vazhdon ta dëgjosh javë mbas jave, javë mbas jave, po t'i nxjerrë ajo dhe duke parë atë fytyrën e shpifur që e shan vazhdimisht që flet.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 Ekranin e Club TV. Tarararam, mhm. tiriririm, tarararam. Tiriririm eja, do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti në këto momente, shikojmë se sa të përgatitur jeni ju. Për të mhm. folur për sa ndodh rreth nesh. Kujdes. Mm -mm. Ka një raport të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit që është publikuar dje dhe ka të bëjë me kultivimin e narkotikëve, pastrimin e parave dhe në këtë mm. raport i ri fatkeqësisht Shqipëria cilësohet si porta kryesore e shpërndarjes së kokainës Okay. Marijuanës, cilën e prodhojmë ne vetë, sepse mm -hmm. për marijuanën jemi vend burimi dhe dhe pastaj shpërndarje. Mm -hmm. Por edhe të kësaj, jemi bërë uh, porta kryesore, domethënë porta më e madhe, porta e lartë. Edhe diçka tjetër. Edhe diçka tjetër, e një droge tjetër. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Mos kujto se parti mund të bëhet edhe me kokainë edhe marihuanë Ka edhe nevojë edhe për gjëra tjera Por uh, shiko mm. Cila është kjo e treta okay. Porta, porta më e lartë thonë, uh, Porta më e madhe Porta kryesore Kjo do të ishte si Dera e Rognerit, e ke parasysh jo këto? Ku ti un, nga mund dalin kështu stafi kështu. Mm. Ka gjithë ndaj jo jo. Ose më mirë akoma është ajo porta te përjashta ku hyn maunja. Mm, mm, mm, mm, mm. Se po rrëmoja pak në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit në lidhje me këto mm -hmm. Edhe me të tjera gjëra Jo, dha ishte mirë. E di që um, Flori po, Flori na ka shkruajtur sot. Edhe ka kërkuar që dëgjojë Down Low nga Johnny B. Po mendoja. Mhm. Do të uh, luajmë ca nga kjo këngë. E kam gati këtu. Domethënë jemi bërë vendi me porta të mëdha shkarkimi heroine Domethënë heroina, po, flitet për heroinën afgane që kalon këtej dhe Au. konsumohet pastaj këtu dhe në vende të tjera Ke plot altin që konsumojnë edhe këtu Po, po, e di mm. Sa të duash, Mira A do të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti dhe largohemi shpejt? Dakord. Meqë jemi jemi shkurt tani thashë do të ngjeshim sa më shumë muzikë nga ajo që ju kërkoni në klubin e mëngjesit. Atëherë. Kryeministri uh, i ardhshëm duhet të ketë edhe këtë. Sipas zotit Basha, ëh, mm -hmm. uh, kur ka folur dje, qeveria teknike që do të formohet duhet të ketë edhe këtë të PD-s. Çfarë? Mos e një qeveri teknike për shembull që ne duam qeveri teknike dhe ju ngrini një qeveri teknike. Jo, jo. Qeveri teknike siç e duam ne, duhet mm. duhet të ketë edhe këtë të po këtë. Ndoshta në këtë moment mund të thoni diçka për të, se më merr mendja tani ora 8:09 këtu atje ku është Olta është 9:08. Ëh, kështu që mund të mund të jetë zgjuar. Olta mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta. Lori po kapi mallkimi, kolla e Oltës, kolla e pata Oltës. Ta bëri një nga ato? Po, jo, jo. Një nga ato që bën më shumë çmimi. Streson mos më kapi. Mirë atëherë um, s'do flisni as keq Ja, s'ka gjë, s'ka gjë Por, uh, dua që të flas pak Dua të flas mirë për miq të dashur është uh, ai që quhet në Cineplex Klubi mm -hmm. familjar i filmit dhe është karta, karta. Mm -hmm. Me uh, klubit familjar është një kartë të cilën mund ta merrni tek uh, banaku në Cineplex aty ku blini biletat për të parë filmat aty ku blini edhe uh, kokoshkat Tam Blini nachot e mrekullueshme shumë djathë të lutem. Etj etj etj. Por kur shkoni atje, mund të kërkoni që të merrni edhe kartën e klubit familjar dhe në këtë mënyrë, ë uh, çdo vogëlush, çdo herë që vjen në Cineplex merr edhe kokoshkat e vogla falas. Mhm. Mm po. Të vogla u thonë se janë ashtu të vogla. Po. Ehm, um, kështu që çfarë është fantastike me këtë kartë, mund të edhe ta përdorni për të organizuar ditëlindje. Ditë Shumë gjëra për të rritur. Mirë. Faleminderit. Uh, dua të tregoj edhe për këtë faqen e Cineplex që për mua është fantastike, më pëlqen shumë faqja, është shumë, shumë e kollajt, e organizuar. Po, mm. Mund të prenotosh filmat që do, vendin që do, orarin tënd, gjithçka. Është është e kanë bërë lehtësisht, qoftë kjo në telefon apo në laptop apo ku të duash. Mirë. Tani. Mhm. Altini vjen prapë me një Po klip të ri prapë si rasti, ëh. Domethënë mm. këtë javë dëgjuesit i kanë bërë Altinit zbor. Zakonisht është Altini që u bën dëgjuesve zbor, miq të dashur. Me klipin e censurës, këtë radhë, miq të dashur, gjithë javën ka bërë 5 apo 6 klipe të ndryshme. Tam. Se me një klip shkon 6 muaj, por 2016 ose 2017 diku 2016 ndoshta ka qenë. Ehm, um, wow. Domethënë është një mbret i çmendur, po? Mm. Mm. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Bëhet fjalë për Kaligulën. Oh, oh, oh, oh. Gjatë mbretërimit, çmenduria e tij u shfaq në format më ekstreme të mizorisë dhe që një historia. Që një histori a miq dashur, cila është fjala që Altini fsheh? Ndërkohë, ju kujtoj, anagrama për ditën e sotme është rrum ruk sobulla. Sobulla. Rrum ruk sobulla. 069 20 70 222 069 20 70 222 Rum Ruk Sobulla Ndërkohë Blendi, unë kam një fitues Në lidhje mm. me pyetjen nga aktualiteti është Elvisi i pari që thotë vulën e PD-s. Mhm. Ndërkohë Elvisi ti mbaron Vulën. numrin me 172 ka fituar dy bileta për në Cineplex. Bravo. Është e saktë. Pra, eh, qeveria teknike nëse do të ketë, duhet të ketë gjithashtu edhe vulën e PD-s, ka thënë eh, Mm. zoti Basha. Kështu që pa vulën e PD-s Stuk. nuk eh, e. Okej, mirë. Okej. Bëjmë një pyetje tjetër si thoni apo ikim. Si duash. I lëm të mendojnë për censurën. Okej. Mirë, dëgjoj, përsërit edhe një herë censurën, nuk po bëjmë një pyetje tjetër. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM-it 104 miq dashur ju përshëndesim unë jam Blendi këtu me Jerin me Altinin Lorin dhe zotin Agim Baçi mikun e programit tonë kritikun letrar mirë mëngjes Gimi mëngjes mirë se ke ardhur sot flasim për një vëllim të poezive të Martin Camajt një vepër poetike e plotë e botuar nga Onufri është kjo që shikoni këtu miq dashur Ky lirizëm për shumë poetë mërgimtarë të letërsive të vogla si e jona vjen vonë në moshë të shtyme. Ata edhe kur janë të grishun në ndonjë festë popullore ose në ndonjë darkë, mbërrijnë vonë, gjithkund tepër vonë. Arsyeja është se ata jetën tanë jetën me torbë në krah prej vendit vet kanë ecur dhe humbën edhe ndijimin e kohës. Mosdallimin e të sotmes me të nesërmen. shkruhet nga Martin Camaj në Mynih në maj të 91-shit. Më trego pak për këtë vepër uh, për ata që shikoj është përmbledhja poetike e, e përzgjedhur ë uh, me të vetmen parathënie e shkruar në vitin 1991 pak para vdekjes nga vetë mhm. autori që po përgatitej një botim i parë në në Shqipëri mm -hmm. pas ndryshimit të sistemit. Dhe vetë e shpjegon dhe autori ku thotë që të të shpjegosh një poezi është si si të futesh dhe të shpjegosh një gjë intime që duket sikur nuk i gjen kurrë fjalët. Në fakt poezia është ajo që shkruhet, ëh. Dhe teksa po i lexoja dhe më kujtoheshin disa poezi që i kisha lexuar kohë më parë Megjithatë poezia gjithmonë ka kohën e vet dhe kur të pëlqen ajo është sikur po e lexon nga fillimi. Edhe gjëja e parë që më shkon në mend kjo është që pasi mbyll kopertinën e këtij libri kaq të madh, domethënë, por që mund ta lexosh me një frymë, ke një dalldi ndjesish njerëzore. Është mm -hmm. vjen si ajo dalldi, domethënë sepse të gjithë vargjet të vijnë rreth rrotull, rreth rrotull dhe të përcak të, të japin një lloj ë sikur fryn rreth teje. Mm -hmm. Ato fjalët vijnë dhe bëhen një lloj kështu ë ere ku ti duhet të kthesh kokën nga të gjitha anët për të parë se po lëvizin gjethet, po lëviz dikush, dikush po nxiton, dikujt po lëvizin flokët, dikujt fustani, ëh. Mm Pra gjitha i ka aty, gjithë gjithë gjërat njerëzore dhe Ai ka ka arritur të dallojë raportin e fytyrës që ne kemi nevojë ta mbajmë mend. Siç ne rindërtojmë ne vetë, me vetveten, një fytyrë njerëzore, një fytyrë për njeriun, ai ka mundur ta, ta, ta ndërtojë atë varg pas vargu. E po të kemi parasysh që ka pasur fatin të keq dhe të mirë, të keq që mm -hmm. ka qenë i detyruar të jetojë larg jashtë vendit, larg vendit të tij dhe ai e thekson këtë gjë, por njëkohësisht ka patur mundësinë të të artikulojë dhe të flasë hapur dhe të shkruajë sipas asaj që Tu kam përshtypjen unë poezia. Që duhet të duhet të bëjmë një një ndërhyrje të vogël vetëm për të thënë uh, që në harkun kohor të jetës së Martin, do Martin Camaj lind në vitin 1927 mm -hmm. në Dukagjin, ë uh, del se është i zgjuar, si fëmijë tre, tregon shenja të talentit vet dhe e marrin dhe e çojnë në një uh, shkollë katolike për fëmijë ku, ku ky fillon edhe merr një edukim dhe uh, në 46-ën ku i bie ky ka qenë diku tek 19 vjeç, Bashkë me 36 vetë të tjerë këta kalojnë në Malin e Zi, kanë qenë këto çetat antikomuniste, mm -hmm. domethënë që ë uh, ishin atë kohë dhe mbasi qëndroi një periudhë kohe në Beograd, shpërngulet po, në, në Itali. Po bëri mbaron përfundon studimet në Beograd fillimisht martohet me me uh, Nina Bogdanoviç që ishte uh, bashkëshortja e tij, Shkojnë jetojnë në Itali për shumë vjet dhe pastaj transferohen në Mynih. Në arbëreshët ku ka ka bashkëpunuar me Koliqin te revista po. Shêjzat. Mm. Deri në vitin 1992 kur uh, Martin Camaj vdes. Por uh, duke qenë larg Shqipërisë, ky ishte një albanolog, domethënë një uh, albanolog akademik, fitoi shumë bursa, studioi albanologji në mënyrë të jashtëzakonshme, por edhe mblodhi lirikat, mblodhi folklorin dhe pati lirinë të shkruajë, ndryshe nga ata që ishin brenda sistemit komunist ku çdo gjë u tredh, po themi nga ana letrare, poetike etj, ky ishte i lirë që ta ta lëvronte edhe jo, gegnishten ashtu siç si ka mundur, ka mundur, domethënë aty gjen dhe trashëgiminë e asaj poezie që arbëreshët e kanë mbajtur, e zërave më më të rëndësishëm poetikë shqiptarë, por njëkohësisht dhe të bashkëkohësve të tij. Patjetër. Dhe aty gjen gjitha ngjyrat me një gegnishte që vjen si violinë, mm -hmm. me një gegnishte që ta ta, ta plotëson gjithë atë Pjesën e gjuhës dhe ku mund ta lexojë kushdo, edhe domethënë që edhe pse ka lexuar gjuhë letrare kur vjen tek Martin Camaj nuk ngec askund domethënë. Ka patur edhe edhe ndikimin e letërsisë moderne. Ëm mhm. mm -hmm. flitet flitet për Giuseppe Ungaretti, Ungaretti po. ku e kishte domethënë. Çe kanë aty. Ë e thash ka gjithë bashkësinë, domethënë bashkëkohësinë e tij mm -hmm. poetike. Mm Njëkohësisht ka dhe traditën, ka ditur t'i gërshetojë, ka ditur të ka poezi, domethënë janë dy raporte, është njeriu dhe vendlindja. Të dy vijnë në dy shina, domethënë. Ai gjithmonë ka parasysh atdheun dhe dhe gjithçka njerëzore që duhet ta rrotullojë në në në në në atë që vjen si si si varg shumë i ëmbël, domethënë aty ka poezi që unë e kisha të vështirë të ndalja të thoja që ja lexojmë këtë ose lexojmë mhm. këtë sepse duket sikur do të jetë nga kësaj aty raportin. Ëm, uh, dua që të lexojmë një tani, ë uh, unë do përpiqem me thënë të drejtën. Megjithatë, nuk e di sa do ia dal, është njëra që quhet Korbi dhe Ja do të gjej dhe unë disa vargje që është një shpirt. Këtë po lexoj nga video. Mhm. Mm një ditë e ka dhe korpi. Erdhi një korb të dheu i butë nën shkrepa Ai s'dinte me ndjekun vallen e pëllumbave Palë e palë nën hijen e ullive E ruente mos me lëshue za mes gazullimit të përgjithshëm. Për mos me prish ritmin e flatrave ndër valle. Kur te e vona pëllumbat kthyen në banesa, E ndiu veten korbi pëllumb në shpirt. Shiko, ka dhe përveç saj ka arritur që të gjithë figurën një njeriu që ka jetuar në në në gjithë bashkëkohësit e tij europianë ka mbajtur prap figurën e femrës, Dranen. Në dhe në Dranja, figura bukuroshe e gruas përhershme, e gruas që ka gjithçka aty, në dhe në Ka të gjithë valëzimet, domethënë, ka nga bukuria madhështore deri te rrudhat që duhet t'ia lexojmë. Ka ka nga ajo pjesa që duket sikur ai gjatë gjithë kohës ka jetuar me një këmbë në Shqipëri. Dukagjin, patjetër. Rreth Dukagjinit me bashkëkohësit e tij, me bashkëqytetarët e tij, domethënë i ndjen aty, nuk nuk ka munguar askund, ëh. Dhe është një fat i madh që që ë një në, domethënë kemi këtë lloj poezie, që është poezi e një niveli Domethënë që mund të konkurrojë me çdo lloj poet bashkëkohës të tij, domethënë është është nga ato poezitë që që i jep nder letërsisë shqipe. Ëh. Mm -hmm. Unë them që që Camaj i ka vendosur një gur të rëndësishëm me me me me, me këtë vëllim poetik. E, e ardhur shumë mirë nga Onufri tashmë si përmbledhje në uh, i ka pothuajse të gjitha ngjyrimet poetike, mm -hmm. të mhm. gjitha të gjitha ngjyrat. Është një vëllim shumë i mirë sepse ka ka ka shumë gjëra brenda është edhe është gjithë Ka dhe prozë poetike, ka dhe poezi, ka të gjitha mhm. raportet, ka Domethënë janë pothuajse gjithë ngjyrat e ylberit tek ai libër. Domethënë që Camaj uh, shkroi poezi gjatë gjithë jetës vet, uh, qysh nga rinia e deri sa vdiq. Mm -hmm. uh, kjo e shoqëroi gjithë jetën, por në pjesën e dytë të jetës pati edhe më shumë përqendrim pastaj tek edhe tek proza dhe vepra dhe vepra e tij në prozë. Po sot ne po flasim për poezinë e Martin Camajt për vargun e tij dhe ky vëllim është vepra e tij poetike. Edhe edhe pak prozë poetike në të po. Unë them që kjo vepër, ky botim i Onufrit e prezanton atë në mënyrën më të shkëlqyer të të gjitha, domethënë dhe kushdo që të njohë Camën, e ka pothuajse të plotë aty në në Camën poetik, mhm. Camën mm -hmm. poet, Camën mm -hmm. me thelbin e gjithë gjërave të cilat ka dashur të na transmetojë. Ë është janë sa vargje si. Po, ieri do na lexojë diçka? Okej, ieri. Një shpirt. Një shpirt. Gjithmonë heshton. Ne themi hesht dhe nuk ka asnjë ngjyrim poetik. E fundit, një botë mbulueme në, në një gjoks të ri, ku andra bredhin si re t'bardha në qiell, ku vllajt e luleve presin vetmi. Shumë e bukur. E të t'i, t'i krijon të gjitha ngjyrat e mundshme, dhe është nga ata, është nga ata poetë që të mbetet në mend për, për figuracionin që arrin të ndërtojë, dhe në fakt, Nuk ka figuracion për figuracion, po aty ka gjithë ngjyrat njerëzore, domethënë janë vijnë dhe fjalët dhe krijojnë një botë në vete. Në fakt këtë këtë mrekulli ka poezia, që poezia krijon kohën e vet fill pas leximit, ku ti fillon të meditosh dhe janë vargje për shkakun këto që lexove. Ëh, mm. E kuptova që ishte e vështirë ta lexoje sepse ai të bën të ndalosh në çdo varg. Po, është vërtet. Nuk ka varg që mund të mos ndalosh me me. Kur hyn pastaj edhe edhe ka ritmin e rrjedhshmërinë e tij pastaj bëhet i përsosur po. Ai ka një ka një raport ku e thënë si një lloj trashëgimie në fakt do do të kërkoja që të lexosh edhe Rojtarin e Muzeut Nacional ku Ky është Rojtari i Muzeut Nacional. Po, ku pothuajse ia ka kushtuar vetvetes domethënë sepse duket sikur po ruan në të shpirtin poetik të të poezisë shqipe të gegnishtes së tij të të po e, po. e ka ruajtur kjo është okay një autoportret atëherë po. e dëgjojmë Rojtari i Muzeut Nacional Ndër bebza ka gdhendun fytyra Guri rilindësish Varg mbi lëpiza simbas kohe Në rrugë i digjen në tru Fytyrat çdo mbrëmje me rrezet e sprasme ndër qelqe dritaresh. S'dallon as faqen e malit përballë. E ec tue prek me shkop. A thua i verbët? sepse unë do filloj të shaj pas më. Më më thuaj, çka? Zë mjaf mjaf mjaf. Okej. Njëri ka thënë, ka thënë, a thua i verbët? Mm. Sepse Mund të kemi parë shumë jashtë, po s'kemi parë asgjë brenda. Edhe nëse s'kemi arritur me pa brenda nesh, ne jemi të verbër. Kemi nevojë për një shkop. Duket sikur kemi parë, duket sikur kemi shëtitur, duket sikur kemi bredhur, duket sikur kemi por s'kemi ndaluar me vetveten. Mm -hmm. S'kemi ndaluar me vetveten dhe ai e identifikon vetveten për të ruajtur jo vetëm atë që ka brenda shpirtit të tij, po atë që i ka i lëvrin bashkë me gegnishtën e tij, bashkë me shqipen e tij, bashkë me të gjithë traditat shqiptare. I ka ruajtur në formë më të mirë sepse bashkëpunimi i tij me me Arbreshët, ëh, me me gjithë atë traditë poetike që vazhdon edhe sot e kësaj dite, ka qenë fat i madh, domethënë, dhe duket se e e e ka plotësuar gjithë kuadratin e tij, domethënë, atë boshësi që vjen nga largimi nga mhm, atdheu, mm -hmm. ka mundur ta ruajë me me atë. Patjetër. Ka qenë ka qenë e mundimshme për të që të largohet nga Shqipëria përgjithmonë, se thuajse jetoi uh, përgjithmonë jashtë vendit, ë uh, një dukagjinas, një shkodran, një uh, person që s'ka botu asgjë në Shqipëri, në gjithë këto vjet. Uh, se ka ka diçka këtu, ai domethënë ti lexon më shumë nga poezia është lirike, ka të bëjë me njeriun, me dashurinë, me me jetën, me nuk është politike në në thelbin e saj. Megjithatë ai u trajtua politikisht, sepse u u mbajt larg. i pabotuar, i pa, mm, domethënë, uh, persekutim ndaj familjes në në Shqipëri. Një javë më parë është bërë një një aktivitet pikërisht për për vitorin e 25 vitorin e ndarjes nga jeta të Martin, Martin Camajt. Me me të drejtë, edhe një nga studiuesit më brilantë që kemi Matteo Mandalà, domethënë, arbëreshi un fantastik dhe ndërkohë një nga ish nxënësit e tij dhe njohës shumë i mirë i shqipes që ka mësuar shqipen përmes Martin Camajt dhe Joachim Lanksch. Ngritën me të drejtë problemin që thanë që ë, ju ende nuk e njihni Camajn. Ju ende nuk e keni lexuar si duhet Camajn. Mm -hmm. Dhe në fakt rezulton dhe po ta shofësh te vëllim poetik duket sikur s'kemi domethënë nuk nuk e njohim vërtet Camajn ose nuk e kemi sugjeruar si duhet Camajn. Domethënë Camaj është i pastudiuar. pavarësisht se ne flasim për Camajn, jemi është pak i lexuar, mm -hmm. është pak i studiuar, është pak i sugjeruar. Dhe po të shohësh nivelin e tij poetik, domethënë, është urgjente ta thuash dhe ta shpërndash këtë lloj vlere, sepse do ishte nder, domethënë, dhe do të ishte gjë shumë e mirë për Camaj është botuar dy herë në anglisht meqë ra fjala, nuk është se, se nuk është vënë re nga të uh, tjerë. Në Gjermani, në Gjermani, edhe në New York. Në Gjermani, në Itali, po, po. në në në në Amerikë, mm -hmm. në në në shumë vende të botës, domethënë, dhe është Nga ato poetët e gjithëpranuar. Në antologjitë e poezisë botërore, ai është ai është një nga po. përfaqësuesit më më tipik poezisë shqipe, domethënë unë do të ngelet në këtë poezi, pavarësisht se ka dhe prozën e tij, por poezia e mban atë, domethënë dhe i ka të gjithë ngjyrat, të gjithë ngjyrat e e njerëzores, të gjithë ngjyrat e njeriut, të gjithë ngjyrat e fytyrave që kemi nevojë të ndërtojmë përmes fjalëve, ëh. Unë ndava dy poezi dhe duke sikur i rënë hak vëm, por e mbajta sepse m'u duk sikur ai roja e Muzeut Nacional ishte vetvetja, sepse ai mm -hmm Është një rojtar shumë i mirë, i gjithë i gjithë vlerat, i gjithë, domethënë është e çuditshme se si ka mundësi që e ka ruajtur kaq mirë dhe aty ka gjithçka që gjithçka nga vendlindja. Domethënë a thua ë a thua se ka jetuar çdo ditë në në në vendlindjen e tij në Dukagjin. Hm. A mund të lexoj një një të shkurtër për ta mbyllur? Kjo quhet uh, një thirrje e papritur në telefon. Kemi pru një breshkë nga vendi yt, më tha dikush në telefon, larg si prej një kontinenti tjetër. Desha me të pyet, ça ha ky dreq? Dranja, më shpëtoi fjala. Ai nuk e mori vesh dhe qeshi gazakeqas. Puna asht se ajo ban grevë uje, shpjegoi. S'dim ça të bajmë me ta. Lëshojeni të lirë. Le t'shkojë ndër vreshta e prroje të thata, druj fiq mbi krye, ferra gjithanësh, mure të rrëzume, laknishte e një lahun. Dhe bani asaj një shpi me një vijë ujë përpara. Breshkë është ajo, tha si me përbuzje, të ndërtojmë për të një pallat? Çka han, thuj? Gjithçka, i thashë. Fletë gjethi, lloj-lloj frytesh të vogla, edhe dhe Me krypë. E kam për njëmend, ia prita. Vetëm ai që ka lindë në kërthizën e dheut si ajo ndjen sa largohet vendi se rruzulli ka trajtën e një kupe. Si rashta e breshkës e se rruga e kthimit asht tepër e pjerrët për te. Si, thua e ka mall për vend vet? e ndërpreu lidhja. Tash sa mot për të parën herë ndjeva diçka si me qenë tue u ngjall një frymë mrena rashtës së breshkës kundruell. dhe zemra nuk më ndillte mirë. Kështu domethënë, ai nuk ka nuk ka gjë që nuk e ka ka ka e ka lidhur me atdheun, me vetveten, me vendimin. Domethënë, ideja për të ndërtuar breshkës atë që ka nevojë breshka është për të ndërtuar njeriut atë që ka nevojë njeriu. Domethënë duhet ndjenja aty. Ferra, donte ferra pra. Ne e themi në fakt me konotacion negativ që breshka ferr do, domethënë po. në fakt çdo po, njeri është shtëpia e saj. Po ta marrin. Çdo njeri do shtëpinë vet mhm. shpirtërore, do do atë. Patjetër. Shumë e bukur. Mirë, të falenderoj Gimi. Këtë vëllim miq të dashur nga Onufri e gjeni tanimë të disponueshëm në çdo librari. Ë uh, është Martin Camaj vepra poetike. Faleminderit për uh, për fjalët sot. Edhe do të takohemi një javë më vonë. Ora është tani 9 fani 8:36 minuta në Club FM në 104 Stone Foundation dhe Bettye LaVette vijnë me Season of Change. Kthehemi me Agim Baçin këtu një javë më vonë në Club FM në 104. Ora është 9:40 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte, ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Jo na ka mbetur për të rrumbullakosur diçka? Po. Dhe është Juli e para që e ka gjetur. Bravo Juli. Anagramën për Juli the po? Juli. Po. Bravo Juli. Rrumbullakosur ishte fjala e duhur, i mbaron numri me 615, Juli ka fituar një orë nga Miss Tan tek Premium Watches. Bravo të qoftë Juli. Bravo. Rrumbullakosur. Po. Rrumbullakosur. Shumë mirë, kjo është njëra nga gjërat. Tjetra është kjo që Altini ka hedhur. Po. Edhe kam tru... disa opsione. Okej. Okay. Por jo të sakta sipas Altinit. Sipas Altinit, Altini ta ka treguar ty apo s'ta ka treguar? Mua. A ta tregoj ty? Po. po. Që ti dhe Altini jeni Jemi skuadër. Jeni bashkë tani, okay. Në rregull. Atëherë më kanë thënë terrorit. Jo, terrorit. Terrorit. Ah, ter një sekondë, në fillim fare le ta le ta dëgjojmë, okay. futemi në. Atëherë miq të dashur, Sfida nga Altini për ju është kjo. Dëgjoni këtë klip a arrini të zbuloni se çfarë është fjala që Altini ka fshehur. Nëse ia dilni, dhurata e parë do të jetë një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan. Fillojmë me këtë. Okej. Okay. Kontrollin e plotë mjekësor në spitalin mm -hmm. amerikan dhe mandej shkojmë tek të tjerat. Duke parë, duke bërë. Po. Gjatë mbretërimit, çmenduria e tij u shfaq në format më ekstreme të mizorisë dhe që njeh historia. Miq të dashur e kthejmë Brian janë janë të mira si opsione tirania, çmenduria, mm. psikopatia. Po jo, është një fjalë. Siç jemi mësuar ta kuptojmë, por nuk është ajo. Kujdes. Edhe një herë. Gjatë mbretërimit, çmenduria e tij u shfaq në format më ekstreme të mizorisë dhe që njeh historia. Okej. Okay. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy nëse e gjeni atë, një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë. Kemi vërtet bileta sot nga Cineplexx, miq të dashur, do japim një kupon prej 2000 lekësh nga dyqani B, që okay. ndodhet në qendrën tregtare Toptani, katin e tretë ku është kati i fëmijëve, tek B gjeni disa nga markat më të mira. Për veshje për fëmijë, për uh, karroca, Stokke, Stokke mm. ishte njëri uh, prej markave të karrocave. Ëm uh, Petit Bateau është i rrobave dhe ka edhe të tjera pastaj. Mm. Kenzo kam parë që ka, ka shumë të tjera. Për fëmijët nga mosha 0 në 5 vjeç. Po, ne do japim një kupon. Kuponi vlen 2000 lekë. të reja, ju do ta merrni këtë kupon këtu tek ne dhe mund ta shpenzoni tek dyqani Bi, tek uh, qendra tregtare Toptani, mund të shtoni para më tepër, mund të bleni diçka që është në atë çmim, është uh, puna juaj vlera, respektohet e plotë. Teririm, kështu që Do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Okej. Ah, faleminderit. Atëherë. Bëhet fjalë për një këngëtar mm. që rrezikon burgun. Një këngëtar që po, rrezikon në lajme. Shqiptar. Për kë bëhet fjalë? Po. Okej, okay, unë e di. Oh. E ke dëgjuar më? Po? E pashë diku. Po. po. Rrezikon burgun thonë. Për kë bëhet fjalë? Për kë? 0-6-9-20-7-10-2-2 Dërgoni mesazhet e tuaja S'ka asgjë për të qeshur, Jeri Ha ha ha hi hi hi Kthehemi pas pak, Klubi i Mëngjesit Do ta heq fare nga dhoma, t'u bë libri si qep. Nuk e di. Është është vëllimi poetik i Martin Camajt këtu në studio dhe ajo vetëm qan. Se shikon, do ta heq ta vë në një Vërë diku ku Jeri Vaj, zhvillë shoj po, e ka fatale, ça t'i bëj? Mirë, kam një fituese. Oh, ke fituese. Është Manjola e para që më thotë Gold AG. Gold AG është e mm. saktë përgjigja, po bravo. Manjola si mbaron numri me 132 ka fituar një kupon nga dyqani B. BB. Bravo Manjola. Jo. Shumë kishin thënë jo, jo, stresi, jo, jo, jo. se ka pas jo. dhe një incident me stresin. Nuk ishte të bëndë, po. Dhe po kërkohet sërish. Po kërkohet pa stres. Po, është pa është tjetër histori. Kjo ka të bëjë me këngën Shqiptar 2 e me akuzat që janë ngritur ndaj këtij mm. reperit kosovar. Po, për atë këngën e përmbajtja ë ksenofobe, urrejtje, ne janë sa gjëra po. Kush kush i ndjek lajmet, mund ta ndjek. Se është atje. Mm-hmm. Është atje. Ndërkohë vazhdojmë mesazhet për censurën e Altinit, por asgjë por nuk ka shpresë pra është ideja. Nuk ka shpresë. Unë po i përsëris. Çfarë më kanë shkruar të reja? Kanibalizmit, jo, çnjerëzimit, jo, ekstravagancës, jo, perversitetit seksual. Jo, jo, jo. Është një fjalë vetëm. Një fjalë është, po nga fillimi deri në fund. Pushtetit, dhunës, skamjes, mënxyrës, keqtrajtimit, asnjëra prej këtyre nuk është jo, saktë. Jo, jo. E dëgjojmë jo. edhe një herë? Okej. Okay. Gjatë mbretërimit, çmenduria e tij u shfaq në format më ekstreme të mizorisë që njeh historia. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaj 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Doni të bëjmë edhe ca quize të vogla? Shiko, po quizin do e bëjmë me me ju. Po ja po mendoja. Ëh, mm. uh, që të bënim disa disa pyetje kështu. Një quiz me seri. Okej. Okay. Me një tematikë të caktuar apo jo? Ja? Me një tematikë jo, të pacaktuar, okay. me një tematikë që quhet njohuri të përgjithshme. Për shembull, mm. Nëse pyesim, e mund ta vëmë me, me jingle apo kështu? Atëherë. Ju që jeni në dëgjim tani. Mund të mos e keni vrarë kurrë mendjen për këtë, ose mund të jeni nga ata njerëz që dinë gjithçka dhe mund ta jepni përgjigjen për 3 sekonda në 069 20 70 222. Për nga sipërfaqja e tokës. Mm. Cila është më e madhe? Koreja e Veriut apo Koreja e Jugut? Aha. Për nga sipërfaqja. Për nga sipërfaqja. Cila është më e madhe nga koret? Se s'i kemi caktuar asnjë kështu e madhja dhe e vogla. Mhm. Mm e veriut apo e jugut? 069 20 70 222. Le t'i japim dy bileta për në Cineplex, miq të dashur, filmat sonte në Cineplex është e premte, shkoni nga ne falas në Klubin e mëngjesit duke dëgjuar kuicet dhe duke fituar bileta Cineplex në Teg. Kinemaja më e mirë. E kam shumë qejf. Realisht e kam qejf. Është shumë e mirë. Është shumë si arrati futesh në Cineplex sikur ke ikur jashtë shtetit. Del nga Cineplex je prapë brenda shtetit. Po dua të them, Plus pasaj po të shtosh edhe filmin që të merr edhe të çon në një dimension po. tjetër komplet. Kam qenë në Cineplex me me Matt Damon kemi shkuar në Mars për shembull. Mm. Me Jennifer Lawrence dhe Chris Pratt tek Passengers kemi udhëtuar drejt s'ia mbaj mend emrin atij dielli. Kam qenë në Cineplex me Interstellar. Ëh, mm -hmm. uh, edhe aty vajtëm një 3D i larg, ku di unë se ç'bëmë që gjetëm babain. Mm. Që ishte për prapë i vogël. Ëm, um, kam qenë në Cineplex me Sandra Bullock. Tam. The Gravity. para pa para para pa miq të dashur këtu në mëngjesit ora është tani 9:05 minuta unë jam Blendi këtu me Jerin e Timin edhe Lorin mëngjesi mëngjesi secilit prej jush kudo që të jeni ju urojmë një ditë sa më të bukur hmm, dita është e bukur me thënë drejtë më të bukur se kaq nuk e di se ç'do bëjmë mirë urojmë sa të duash po Mirë boll është 18 temperatura më e lartë për sot. Erjona, ça bëhet? Mirë. Mirë. Cila Kore është më e madhe ajeri? A më duhet ta shoh se deri para pak që e pash nuk kishte një përgjigje të saktë. Nuk ka një përgjigje të saktë. Nuk dihet se cila po, Kore është më e madhe. Megjithatë, po, duhet ta shoh sërish. Ah, okay, nuk nuk dim nëse kemi një përgjigje të saktë. Mirë, mm. kjo është pyetja për ju, miq të dashur, nga sipërfaqja e tokës. Mm -hmm. Cila nga Koretë, e Veriut a e Jugut është më e madhe se tjetra? Mm -hmm. E do ia vëmë atë. Okej. Okay. Përgjigjen mbas pak atje. Mos keni merak. Sot ju e zgjidhni muzikën në klubin e mëngjesit, ka muzikë të mirë gjithandej. Mund të shkoni edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit dhe kërkoni atje. Këngët që doni të dëgjoni. Cila ishte kënga? Ishte një këngë nga The Chainsmokers, po? Mbas 96 milion e 121435 klikimeve në YouTube, ja dhe ku e keni. Nga Coldplay and the Chainsmokers. Something just like you. Edhe në ekranin e Club TV. The Chainsmokers dhe Coldplay miq të dashur në Club FM 104 tani është një histori e vogël e një pastori mm. nga Sierra Leone. Mm. mm. Ha, tam. Ça bën ky? Eh, ça bën ky? Në Sierra Leone eh, keni parasysh eh, ka dhe një këngë Altin Kanye West. Jo, jo, Sierra jo, jo. Leone. Jo. Ku e përmend Sierra Leone? Po, mm. është një vend shumë i varfër në Afrikën Perëndimore. Mhm. Mm dhe një pastor atje ka gjetur një diamant. Oh. oh. Më të madhin që është gjetur. Po këta të Sierra Leone pse nuk kërkojnë? Kërkojnë këta Altin, kërkojnë pra, dhe gjejnë po vende vende me diamante zakonisht nuk janë vende të pasura se ua marrin të tjerët. Mm. Normal. Siç është Kongoja e tjerë e tjerë e tjerë. Diamanti më i madh? Më i madh që është gjetur në 40 vjet. Më i madh. Oh. Ja ku është. Oh. Wow. Po ky që nga Wow. Ky siguroka gjithë brezat. 706 karat. Wow. Super. 706 karat. E ka gjetur në një fshat pastori këtë wow. diamant. Fiksoje pak Lori, të lutem. Ëh, uh, e ka gjetur në një fshat dhe ëh mm -hmm. ka vendosur që t'ia dhurojë qeverisë. Mos. Po, kujt ia dha? Ia ka dhënë qeverisë së Sierra Leone. I prekur thotë ai, nga puna e mrekullueshme që qeveria ka bërë, mm -hmm. këto kohët e fundit, sidomos në këtë krahinën ku është gjetur edhe diamanti. kanë vënë rrugë, oh, kanë sjellë drita mbas 30 vjet errësire. Po shqyr, wow, hajde ta gëzojmë pak. Dhe ai thotë që po është 30 vjet errësirë. Rajoni i Konos në në Sierra Leone. 30 mm. vjet pa drita. 30 vjet pa drita. Po, kishin ikur në 87 njëri. Oh my god. Wow. Dhe edhe janë rivendosur tani dhe tani ky e gjen këtë. Ky pastor. Dhe thotë, e di çfarë, unë do ja jap uh, presidentit Ernest Bai Koroma mm -hmm. Tek i cili ky nga po. sa duket ka besim Të shpresojmë uh, që ta shfrytëzojë për mirë Emanuel Mamoh Emanuel Mamoh mm -hmm. Tani, ky diamant nuk dihet ekzaktësisht se sa do të kushtojë Por, ka një krahasim të vogël Një diamant i ngjashëm me këtë Mhm. Që ka qenë 968.9 karat. Pothuajse 970 karat, ky është 706 karat, okay. pak më i vogël. Por ai diamanti tjetër në 72-shin, tam, pra përpara sa i bie. Shumë vitesh, po. Mm, mm. 40, ë? Mbi mbi 40 vjet. Ai ka kushtuar? Ai ka kushtuar 2.5 milion dollar në atë kohë. Uh, me me monedhën e para dollar. e para 40 e kusur vjetëve. Mm. Kështu që ky mund të ketë një vlerë goxha të mirë. Mund të kapë, mendoj unë, mendoj unë, nja një 25-çe 30-çe do e kapë ky, ky diamant. Ëh. Mm. Milion dollar në vlerë. Por pastori Emanuel Mamoh ja ka dhënë qeverisë. Tash i ky. Ky mund ta mbante edhe për vete dhe të siguronte të gjithë. Po normal. Patjetër. Tashi ky ka shumë mundësi. Një vit breza. Që të jetë kjo. Ky duhet të ketë gjetur një burim që ka shumë si këto dhe bën sikur ka gjetë një dhe e jep qeverisë, shpresoj po. shumë të jetë kështu. Dhe? Aha, Lori. Ose ky njeri do burg, do të thënë burg që ky të futet në burg dhe ta kuptojë gabimin që ka bë. Lori, jo unë jam komunist, jo, jo, jo je kapitalist. Je kapitalist i ndyrë. Sepse sepse mbase ka filluar sepse sepse sepse s'ka as para. Po. Sepse kapitalisti nuk ka pse të pse është i ndyrë. Nuk ai është kapitalist, thjesht kështu është. Ti e the. Ky është sistemi, jo, më them. Po ky ky ky ky ky është kapitalist, po pa para. Ky është i egër. Po ndaj vetes. Tani ti po. Sa kam ndonjë gjë. Se çfarë do bënte Lori po të kishte shumë para. Shikoj. Sa rregullon, ja këtu tek ne njëri, këtu tek ne ka edhe një gjë tjetër. Ka ka një gjë që këtu tek ne të gjithë kapitalistët konsiderohen të ndyrë. Ne bëjmë shaka sigurisht, mm -hmm. e, ironizojmë me këtë po. Ka njerëz plot që punojnë ndershmërisht, që kanë bërë sakrifica të pafund, me punë ditë natë pa gjumë, udhëtime, vajtje, ku di unë lodhje, shpenzime. Kështu që jo e gjitha është, pse futen gjithë në një thes kështu. Ja, jo, kush është i pasur, është i keq, mm -hmm. kush është atë. Megjithatë, për t'u kthyer edhe një te ai dokumentar, cilin do t'ju ftoja ta shikonit miq të dashur, është Where to Invade Next, që është nga nga Michael Moore, mm. i para dy vjetëve, 2015, ku tregon disa modele të mënyrës se si jetojnë vende të ndryshme që janë modele të mira. Për shembull, rasti i Finlandës, që ai sillte për shkolla dhe në shkollën finlandeze e dini janë të parat në botë sipas testimeve që u bëhen nxënësve, pra nxënësit finlandezë janë më të mirët në botë në testime. Shkollën ata kanë vitin shkollor më të më të shkurtër nga të gjithë. Vitin shkollor. Edhe mm. ditën shkollore më të shkurtër nga të gjithë. Mm -hmm. Pra dita e shkollës zgjat pak, viti shkollor zgjat më pak, fëmijët janë të lirë të jenë fëmijë, nuk kanë detyra në shtëpi. në Finlandë, sepse gjithë punën e bëjnë në shkollë. Në shkollë. Në shkollë e pastaj janë të lirë të luajnë, të hypin në pemë, të bëjnë këto gjëra të tjera. Të jenë fëmijë. Fëmijë. Ata thon, ata thon ka shumë pak kohë, thon ata. Mhm. Mm për të qenë fëmijë. Se rriten shpejt. Kështu që sa janë fëmijë, le të mos i mos i ngarkojmë fëmijët. Po. Se kjo është ideja. Ëm um, Ajo që më bën përshtypje që më pëlqen tek rasti i Finlandës, siç ky e thekson është kjo. Finland pothuajse, pothuajse nuk ka shkolla private. Mm. Domethënë janë janë pothuajse joekzistente. Po themi 99.5% e gjithë shkollave në Finlandë janë shtetërore. Fantastike. Dhe duke qenë se shkollat janë shtetërore, ata finlandezët paguajnë më shumë taksa sesa po, po themi amerikanët apo shqiptarët. Mm. Po ne pastaj paguajmë pak taksa, na duket sikur kursejmë para, po pastaj shkojmë paguajmë shkolla private, transport privat. Na shkon dyfish. Taksat i po, na i marrin, na i marrin ndryshe. Këta i paguajnë një herë, paguajnë më pak në krahasim me ç'paguajmë ne, por shkollat i kanë i kanë të shkëlqyera. Mm -hmm. Dhe çfarë ndodh? Mund të jesh miliarder në Finland, po. po. por nuk ka një shkollë ku të çosh ti fëmijën tënd që është po. më e mirë se shkolla ku e çon Altini fëmijën e vet, apo Blendi fëmijën e tij. Mm -hmm. Pra të gjithë fëmijët shkojnë, kjo është shumë domethënëse. Është shumë pozitive. Pra çfarë ndodh? Të pasurit janë shumë të interesuar që shkollat të jenë cilësore, sepse s'kanë opsion tjetër. Dhe kjo bën që qofshin politikanë, qofshin biznesmena, qofshin mm. kush ka pushtet, kontroll, investojnë dhe kujdesen që shkollat të jenë të mira sepse fëmijët e tyre janë bashkë me gjithë fëmijët e tjerë. Është e ardhmja e tyre. Dhe kjo i garanton shkollat për të gjithë. Bën edhe një gjë tjetër thon ata, që fëmijët e këtyre të pasurve rriten bashkë me fëmijë që janë në, po themi, shtresat po. e mesme ose ndoshta edhe nga familje më të varfra. Mm -hmm. Edhe në këtë mënyrë bëhen shokë me ta. Edhe kuptojnë që bëhen social. Bëhen social, kuptojnë që jo të gjithë fatet janë njësoj, ai mund të ketë do trashëgojë një një po themi një fabrikë nga i ati, kurse ky tjetri do punojë në atë fabrikë. Mm -hmm. Për të. Po ama e ka shok, mund të kenë qenë edhe në shkollë bashkë. Po pra ideja është në këtë formë secili pranon pra në tjetrin. Edhe ky miliarderi që ka lekë të babit ose nuk rritet me këmbët në ajër, por me këmbët në tokë. Dhe kjo është gjë më e mirë. Po. po garanton sepse ça ndodh. Nuk rrimë njerëz me pistoleta, po Edhe çështja është në në në alternativën tjetër që do të kishe, kur ne siç bëjmë ne në Shqipëri për shkakun që ndërtojmë shkolla private shumë të mira dhe dhe uh, shteti kujdeset. Po, arsimi publik është është është niveli është për të varfrit. Po. ma ma ma. Mirëmëngjesi të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club TV-s. Ekranin. Ekranin njëri. Ekran. Yes, Jeri. Atëherë kam një informacion okay. shumë të vlefshëm për ju. Mm -hmm. Bëhet fjalë për Sport Vision, rrjeti më i madh i dyqaneve sportive në Shqipëri, vjen më pranë jush me dyqanet në Tiranë tek Myslim Shyri, qendra Toptani, TEG dhe QTU, yes. por mos harroni dyqanet në Shkodër edhe në Vlorë. Në dyqane do të gjeni koleksionet më të fundit dhe qindra artikuj të ndryshëm nga të gjitha markat më të mira botërore. duke uh, futur këtu edhe jo vetëm pjesën sportive profesionale, por edhe markat më të mira botërore edhe modë brenda tyre. Koleksionet më të reja të Nike, Adidas, Champion, Reebok dhe shumë marka të tjera vijnë nën logon e Sport Vision ku mund gjeni edhe artikuj me ulje çmimesh fantastike. Faleminderit Jeri. Ka një slogan shumë të bukur Sport Vision. Yes. Më pëlqeu. sepse është Sport Vision, ne jemi ekip. Dhe oh. dim që kur puna është në ekip, është një punë. Por si lidhet me sportin, Jeri që luhet në ekipe, po. Kanë zgjedhur mirë. Shumë faleminderit. Të lutem. Ëm, um, miq të dashur, kemi një lajm, eh, lajm. Mm. Ndodhi në Twitter, ju e dini që tani Twitteri është bërë si gjëja kryesore nga vijnë lajmet në botë. Zoti Donald Trump është në Twitter gjithë kohës. Ëm, uh, megjithatë, mm. uh, McDonald's, një nga kompanitë më të mëdha globale. Tam. McDonald's i famshëm i hamburgerave. Mhm. Mm ka një llogari në Twitter dhe në Twitterin e McDonald's u shfaq çfarë? Shkurtimisht. Mm. Dje një tweet i cili ofendonte zotin Donald Trump. Oh. Madje e kishin bërë edhe pin, siç thuhet, kur ti e ngul një tweet mm -hmm. që të rri gjithmonë në krye dhe mos të bjerë, mm -hmm. në mënyrë që ta shikojnë më shumë vetë, edhe këtë e kishin bërë. Kam një fotografi të asaj sepse shumë shpejt më vonë tweeti u uh, u fshi. Ëh. Mm -hmm. Edhe McDonald's e ka mohuar autorësinë kanë thënë që kjo llogari është fjala që kanë përdorur ata në anglisht është compromised, pra ëh mm -hmm. uh, Hakerim, është po, çfarë çfarë ka qenë? Po. Thoshte, ëm, um, thoshte këtë. Donald Trump, ti je shumë i shpifur për president dhe ne do donim shumë të kishim Barack Obama prap. Mhm. Mm plus i ke duart e vogla. Wow. E ke shkruar tweetin këtu poshtë, po. Pas plus, ka flish. I ke duart e vogla që ka qenë një gjë që ndodhi edhe gjatë fushatës. McDonald's pra thotë se nuk ka të bëjë me këtë tweet personalisht dikush e ka shkruar. Ë, dhe kaq është e gjitha. Se në fillim njerëzit u alarmuan, thanë si mundet një një korporatë kaq e madhe sa McDonald's që të tallet me presidentin ta quajë atë të shpifur si president dhe të kërkojë Barack Obaman. Ndërkohë që dihet që me zotin Donald Trump, këta kanë patur uh, marrëdhënie të mira dhe bashkëpunime në të kaluarën. Ëh. Mm -hmm. E ke fjalën për uh, McDonald's. McDonald's. Po. Mm -hmm. Ja ku e ke për shembull ieri në kam përshtypjen vitin, ne, nuk kem, nuk e di çfarë viti ka qenë tamam. Po, ndoshta në fillim të viteve 90 Donald Trump ka bërë një reklamë për McDonald's. Ëh. Mm. Do e shikosh? Po. Ja ku e ke. S'e kam parë. Ja. Shikoje, edhe dëgjoje madje. Na fal, sekondë, një sekondë, një sekondë. Se paskam uh, shumë ndryshe duket këtu. Jo, është kam edhe Donald Trump kur këndon. Mhm. Mm jo, e kisha nga ana vizuale. Ai të duket shumë ndryshe. Tam. Shumë i ri. Nja 20 vjet. Mirë tani. Ka zë kjo? Together some really impressive deals. But this thing you've pulled off, it's amazing. A big and tasty for just a dollar? How do you do it? What's your secret? The game from Milton Bradley. I think you'll like it. Mhm. Mm Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Më lejo të jap dhe dy fitues, sepse do i harroj pastaj. Është Korea e Veriut për nga Më e madhe se Korea e mhm. Jugut. E ka më të madhe po. E ka thënë Halim Gjylsheni i pari, i mbaron numri me 012, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë kënga e ditës ka qenë Marsida e para, i mbaron numri me 449. Marsida fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumë Marsida la chanson du jour, ishte jotja për uh, ditën e sotme. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur tani dëgjojmë uh, Sunshine Road nga Owen Campbell. Muzikën e zgjidhni ju sot në klubin e mëngjesit në 069 20 70 222 mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni. Studiuesit britanikë kanë arritur në përfundimin se kivi është numri një në luftën kundër rrudhave, por dhe forcon sistemin imunitar. Ai përmban dhe fibra bimorë, kalium, bakër, magnez dhe mangan. Kivi është i pasur dhe me acid askorbik, i cili neutralizon bakteret dhe mbledh poret. Nëse po përdorni kivin kundër rrudhave, efektin e tij mund ta përforconi me një maskë. Bëni kremin nga një kivi dhe pak kos. Aplikoni në fytyrë një shtresë të trashë dhe lëreni të veprojë për pak minuta. Më pas shplajeni mirë fytyrën. Lëkura me qime e kivit nuk është ushqimi më i shijshëm të cilin do ta kishit dëshiruar, por as ajo nuk duhet hedhur, sepse ka 3 herë më shumë antioksidantë se sa brendësia dhe vepron si një mjet i fuqishëm kundër alergjive, infeksioneve, por edhe tumoreve. Lëkura e kivit është ilaç kundër baktereve siç është stafilokoku e të tjerë. Ndikimi, Fibrat e kivit mbajnë gjallë dhe aktive florën bakteriale të zorrës duke rregulluar funksionet e saj, ndërsa ekstrakti i kivit e fuqizon në mënyrë natyrale efektin. Një rol të rëndësishëm ky frut jep në rregullimin e problemeve me zorrët. Fibrat vegjetale në bashkëpunim me lëngun koncentrat të kivit me pasuritë e tij që dihen favorizojnë një normalizim të tranzitit të zorrëve, qoftë ky i përshpejtuar apo i ngadalësuar. Sëmundjet që mposht kivi. Diabeti, Kivi është i pasur me fibra dietike dhe është një zgjedhje shumë e shëndetshme për diabetikët, pasi ai ndihmon në kontrollin e nivelit të sheqerit. Kolla, Kivi është gjithashtu i dobishëm në parandalimin e kollitjes. Është i njohur si një furnizues shumë i mirë i dy vitaminave C dhe K. Azma, Fruti i kivit gjithashtu mund të parandalojë azmën dhe kancerin e zorrës së trashë. Sytë. Si një frut i ëmbël dhe i vogël me një shije të veçantë, ai gjithashtu ka fuqinë për të mbrojtur sytë tuaj. Shëndeti. Ngrënia e tij është një aktivitet thelbësor i përditshëm për të gjithë ne, për të mbajtur trupin tonë funksional siç duhet. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:38 minuta. Mirë mëngjes secilit prej jush. Një mëngjes diellor, miq të dashur. Mëngjes. Mhm. Shumë i bukur. Mhm. Super aty përjashta. Shpresoj të jeni duke e kaluar mirë e bukur secili prej jush kudo që jeni sot në klubin e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju. Po se ç'kishe një detyrë që të ngeli. Duhet ta shtotem. S'ka gjë se se mund ta mund ta filloj unë me Kam një Ok, Lori po ta shkruaj. Kam një fjalë me Altinin që mendoj do t'ju mundojë juve kështu. Do t'i bëj pistil, po ndërkohë. Altin të lutem për ata që luajnë në, në lojën e censurës, a mund ta dëgjojmë këtë Kaligulën e tmerrshëm. Është një fjalë miq të dashur që Altini e ka mm. fshehur, për të cilën Po mundohemi ta zbulojmë dhe s'e gjejmë dot. Deri tani kemi dhënë një kontroll të plot mjekësor në spitalin amerikan, do t'i shtojmë kësaj edhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës. Okay. Rast se e gjeni dërgojeni në 069 20 7222 dhe do shpallim një fitues. Gjatë mbretërimit, çmenduria e tij u shfaq në format më ekstreme të mizorisë dhe që njeh historia. është pjesë e një bime. Po, po. Pra thamë është pjesë e një bime. Po ju them që mm. mund ta gjeni ëm um, edhe në monedha. Në monedha. Jo vetëm shqiptare, po në disa mm. monedha është është kjo pjesë e bimës në monedha. Gjeth. Gjeth? Nëpër filma e shohim. Oh, ja aty përpara e ke Eri, po shik një herë. Te bimët këtu përpara. Po po aty, aty. Po fillon me kë? E. Po fillon. Ja ku. Ah, okay. Mua më pëlqen shumë atje. Vërtet dhe ke. Mhm. Ça ishte atë? Ëh. Ah. Kau. Një sekond tjetër, ky ditë. Fillon me kë, vazhdon me a. Lori. Urdhëro. Ah. Ah, cila është fjala Lori? Kejten? Jo. Jo. Shumë mirë. Gruri. Mund të jenë gruri. Është vërtet. Mund të jenë edhe njeriu mund të ketë, po, po. nuk është eksaktësisht e njëjta gjë. Se mbaron me o tek njeriu dhe kur ke punuar shumë me me hekura dhe të bëhen duar. Po? Hey, uh, mm. është një Wim Hof e ka emrin. Çfarë është? Një tip nga Holanda, mm -hmm. i cili njihet ndryshe edhe si njeriu i akullit. Njeriu i akullit? Po. Oh. Njeriu i akullit quhet sepse ky Eri është pa. është i njohur se Në fillim për shembull është bërë i njohur sepse në një moment të caktuar, ëh, mm -hmm. i ka dhënë ndihmë dikujt që po mbytej, kjo është xhiruar dhe është dhënë në televizion, Tam. kur është futur në një liqen me akull dhe e ka shpëtuar atë. Oh, bravo. Pastaj ka nisur një Çfarë? Histori të vetën, një marrëdhënie të vetën me akullin. Është bërë njeriu i parë që është ngjitur pothuajse në majë të Himalajeve mm -hmm. me pantallona të shkurtra wow. dhe sandale. Unë duke e parë më hyri ftohtë. po, çfarë sysh ka ai? Ëm, edhe është një njeri i cili gjatë jetës vet, wow. Ia ka kushtuar ë uh, këtij aktiviteti. Po, i ka i ka vdekur gruaja në ky ky që nga sekreti. Në vitet uh, diku në fillim të viteve 90 ka pasur një fatkeqësi e cila e, e ka trond në fakt e ka tronditur dhe ka qenë njëra nga gjërat që e ka bërë atë që të fillojë këtë këtë lloj aktiviteti. Eksperiencë pra, këtë lloj aktiviteti. Ëh. Mhm. Po është shumë interesant zoti Hof me gjërat që ka bërë. Ëm um, Mban 26 rekorde botërore. të gjitha që kanë uh, lidhje me me mendjen mbi mm. materien, mbi po themi mjedisin e mbi ah. elementët e tjera e tjera e tjera. Për shembull, ky ky ceriku domethënë. Ka bër yeah. vrapim, ka, ka vrapuar ë uh, ka bër një maratonë të plotë mm. në shkretëtirën namibiane pa ujë. Pa ah. ujë. Wow. Uh, mban këtë rekordin pra e ngjitjen deri në 24500 këmbë në Himalajet, pa veshur asgjë përveç një palë pantallona të shkurtra dhe mm -hmm. sandalet, po tosh. Lakuriq mund të rrijë me orë të tëra në dëborë. Wow. Ja dhe dridhur shtyri. Po, dhe mund të rrijë në ujë. Ka pasur edhe gjëra të, të vështira në jetën e vet, për shembull, një herë i kanë ngrirë mm -hmm. retina e syrit. I kanë ngrirë. Po, kur ka ka notuar 50 metra nën akull. në Polin e Veriut, nën akull, domethënë është po, po. Shkuar ende nga Arktiku. Atëherë është dashur që ta shpëtojnë se ka humbur dhe ndjenjat mm -hmm. dhe i kishin ngrirë sytë. Nuk i lëvizte dot nga i ftohti. Megjithatë, i ka okay. Ishte një ka njerëz që janë skeptik për këtë. Dhe një po, si ka mundësi pra, po. Po, një avokat, më falni, një gazetar nga Los Angeles. Mhm. Mm me emrin Scott Carney, ishte njëri nga më skeptikët. Nuk ka bërë pakt me djallin. Scott Carney shkon dhe e takon këtë zotin Hof. Wim Hof nga Hollanda. Mhm. Mm me qëllimin për të demaskuar një sharlatan, po jo do të po. demaskonte një sharlatan, ishte shumë i qartë. Mhm. Mm e megjithatë kur vajti ta takojë, pa që teknika e atij Edhe vullneti që ai kishte në fakt nuk ishin shaka. E nuk ishte një mashtrim. Mhm. Mm Vetë zoti Steve Scott Carney, ë uh, gazetari, tam, u bë pjesë e trajnimeve të tij për të parë nëse funksionon dhe vërtet ato që ky mësonte apo jo. Mm -hmm. Dhe ditën e parë, testi i parë ishte të qëndronte zbathur në dëborë. Mm -hmm. Scott Carney arriti që të qëndronte zbathur në dëborë për 5 minuta. Wow. Ditën e parë. Në fund të asaj jave, Ai ngjiti 8 orë malin mm -hmm. në dëborë dhe kishte të veshura, e di çfarë? Çfarë? Një palë rroba banjo wow. dhe çizme. Asgjë tjetër. Oh my god. Ky gazetari që do demaskonte po, po, po. sharlatanin, u bashkua me sharlatanin dhe bëri 8 orë ngjitje në mal në dëborë, i veshur me rrobat e banjës, mbathjet e banjës dhe një palë çizme. Vetëm ato. Edhe gjithë Megjithatë Eri është e para që më ka thënë kali. Bravo Eri. Kali është e saktë. 004 i mbaron numri, ka fituar dy shishe nga kantina Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Atëherë, çuna dhe goca, ne do takohemi sërish së bashku të hënën këtu në valët e radios Club FM 104. Orgesa Zaimi është duke ardhur pas nesh në Music Box deri në mesditë mbaheni me